Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր մայրության եւ գեղեցկության տոնն է։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ։ Արտագնաց առայողական խորհրդակցություններ Արցախի պաշտպանության բանակում։ Շփման գծի հարավարևելան ուղությունում ընթացքի մեջ են առաջնագծի ամրակայման աշխատանքները։ ԱՄՆ-ի նախագահը հավանական է կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի ողջեկոչման հայտարարությամբ հանդես է եկել Կանադայի ժառանգության նախարարը։ Շարունակվում է ցանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանը ներկայացնող Սոնա Պողոսյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր ապրիլի 7-ը Մայրության եւ Գեղեցկության տոնն է, որ ավանդույթի ուժով ամեն տարի պետականորեն նշվում է Հայաստանում եւ Արցախում։ Միևնույն ժամանակ ապրիլի 7-ը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է որպես Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոն։ Ամենայն հայոց կարիգին երկրորդ կաթողիկոսն այդ օրը հրճակել է որպես մայրերի եւ մայրության բերկրանքին սпасող կանանց օրհնության օր։ որ. Ապրիլի 7-ին բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ է մատուցվում եւ մայրության բերկրանքին սпасող կանանց օրնության կարգ է կատարվում։ Ավետարանների համաձայն այս օրը Գաբրիել Ռեշտակապետը Աստծո կողմից ուղարկվել է Գալիլեայի Նազարետ քաղաքը Մարիամ անունով մի աղջկա մոտ եւ հաղորդել, որ ինքը պիտի լինի մայրն այն փրկչի, ում սпасում էր ողջ ժողովուրդը։ Նա մեծ կլինի եւ բարձրյալի որդի կկոչվի, ու նրա թակավորությունը վաղճան չի ունենա։ Մանկան մասին ասել է հրեշտակապետը։ Այս ավետիսն անակնկալ էր Մարիամի համար, սակայն նա լուրն ընդունել է խոնարհությամբ։ Ահավասիկ ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, ասել է նա։ Սա է ավետման այն գեղեցիկ պատմությունը, որ փոխանցել է մեզ Սուրբ Գիրքը։ Մարդկության այդ թվում հայ ժողովրդի համար մայր հասկացությունը մշտապես նվիրական է եղել։ Հայրենիքը կոչում ենք մայր հայրենիք, մեր եկեղեցին կոչում ենք մայր եկեղեցի, լեզուն մայրենի եւ երկրի կարևորագույն քաղաքը մայրաքաղաք։ Երեխաներն իրենց առավել հանգիստ ու ապահով են զգում իրենց մայրիկների կրկում, մարդիկ էլ իրենց մայր հայրենիքում մայր լեզուն է, որ զորացնում է մարդու միտքն ու բանականությունը։ Ապրիլի 7-ը հրճակված է Մայրության եւ Գեղեցկության տոն, եւ մեզ հիշեցնում է նաեւ այն մայրերի մասին, ովքեր միայնակ են մեծացնում իրենց երեխաներին, ամենօրյա հերոսությամբ հաղթահարելով հասարակական, հոգեբանական ու տնտեսական ամեն դժվարություն, եւ այն հերոսուհիների մասին, ովքեր զենքը ձեռքին պայքարել են մեր հայրենիքի կերտման ճանապարհին։ Շնորհավոր տոնը սիրելի մայրեր, քույրեր, մոտիկնայք եւ դուստրեր։ Մեր լավագույն բարեմաղթանքները, մեր սերն ու հարգանքը ձեզ, մեր խոնարհումը ձեր արչեվ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Մայրության եւ Գեղեցկության տոնի արթիվ։ Ուղերձում ասվում է. Սիրելի կանայք, շնորհավորում եմ ձեզ մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ երջանկություն եւ ամենայն բարիք։ Մաղթում եմ բոլորիդ, որ այս գեղեցիկ տոնը միշտ դիմավորեք բարձր տրամադրությամբ։ Մենք, որպես պետություն եւ հասարակություն, մտնում ենք փոփոխությունների եւ զարգացման կարեւորագույն փուլ, եւ այս գործընթացներում առանձնակի մեծ է լինելու ձեր դերակատարությունը։ Բազմադարյա Հայաստանը ամուր է եղել նաև ձեսնով, իսկ այսօր նորացող մեր հայրենիքը ուժեղ եւ առաջադեմ է առավելապես ձեսնով։ Ամուր եւ ավանդական ընտանիքն Արհավաչյան է մեր ժողովրդի հարատեվության եւ այդ հավերժության պատվարը դարձյալ դուք եք։ Առանձնահատուկ շնորհավորում եմ այն մայրերին, որոնց ворթիները հսկում եւ անառիկ են պահում մեր երկրի սահմանները նաև գլուխ եմ խոնարում այն մայրերի արչև, որոնց ворթիներն անմահացան։ Կրկին շնորհավորելով մաղթում եմ ձեզ ընտանեկան սեր ու ջերմություն, աշխատանքային հաջողություններ, հասարակական երանդուն արդյունավետ գործունեություն եւ հատկապես կանացի հմայք ու գեղեցկություն։ Մայրության եւ գեղեցկության տոնի արթիվ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից Բոլոր մայրերին ու օրիորդներին հայրապետական օրհնությունն է հեղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Թողտիրոջ ամենախնամ աչի Հովանու ներքո բոլոր մայրերը ուրախ սրտով գրկեն իրենց մանուկներին եւ մեծացնեն խաղաղության ու ապահովության մեջ, մասնավորապես ասված է ուղերձում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Թեման շարունակում է Հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ Հադրութի մշակույթի տանը կազմակերպվել է տոնական միջոցառում։ Ծրագիրը բովանդակալից էր ու բազմաբնույթ։ Այսօր Արցախի կինը ունի հավասար իրավունքներ տղամարդկանց հետ։ Այդ մասին են խոսում հենց թվերը։ Շրջանի տարբեր ոլորտներում աշխատում են շուրջ 1100 կանայք ու աղջիկներ։ Հատկանշական է, որ նրանց մեծամասնություն ամենամեծ գործունեությունը իրականացնում են կրթության, առողջապահության, պետական կառավարման, ապարատի եւ պաշտպանության, մշակույթի, առևտրի եւ հասարակական սննդի կազմակերպման բնակավարում։ Ասածս խոսում է այն մասին, որ այսօրվա Արցախի կինը բժիշկ է, մանկավարժ, տնտեսագետ, ինժեներ, շինարար, զինվոր, հողի մշակ, բայց ամենամեծ հարավելությունը դա մայրությունն է։ Սամանին կանգնած զինվորը ամեն օր մայրական օգնանք է ստանում։ Արցախի կինը պատերազմից շատ է դժվել, կորցնելով ամուսին, որդին, եղբայր, բայց կարողացել է հպարտությամբ տանել այդ վիշտը։ Հենց այդ հպարտությունն է անպարտ պահում հայրենիքը։ Այսօր էլ նրանք դիմակայում են կյանքի դժվարություններին, միաժամանակ մնալով նուրբ ու քնքուշ, գեղեցիկ ու հանդուրժող ու մենք բոլորս ենք հիացած նրանց հզոր կամքով։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել Արցախի բոլոր մայրերին, կանանց, քույրերին, դստրերին, Մարիցանա Գեորգիցյան տոնի արխիվ, ցանկանալ նրանց առողջություն, խաղաղություն, ընտանեկան երջանկություն ամենայն լավն ու բարին։ Դուկլաս Մակլուրեր Մայրության եւ գեղեցկության տոնիներ նվիրված երեք Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսը։ Գտավների հեղինակն Արցախցի գեղանկարիչ, ներկայումս Եղեգնաձորում բնակվող Արմեն Սողոմոնյանն է։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցուցահանդեսը կրում է խաղաղության ծաղիկներ խորագիրը։ Պատերազմի բովով անցած զինվորականի պահեստազորի երիտասարդ գնդապետի կտավներում չկան մռայլ գույներ կամ հորատեսության երանգներ։ Անվանի քանդակագործ Յուրի Հովանիսյանի բնութագրմամբ Արմեն Սողոմոնյանի աշխատանքները հագեցած են սիրո ու քնքշանքի զգացումով։ Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նկարիչը փառավոր ուղի է անցել մարտի դաշտից մինչև ստեղծագործական կյանք, ուրեմն դա շատ գովելի է եւ նաև հաշվի առնելով եւս մի հանգամանք, որ նա պրոֆեսիոնալ կրթություն չի ստացել, բայց այսքան արհեստավար տիրապետում է գույների եւ վրձնի արվեստին։ Արմեն Սողոմոնյանը նկարել սկսել է հայոց բանակից զորացրվելուց հետո միայն, թեկուզ մինչ այդ էլ Արցախյան պատերազմի տարիներին, որի ակտիվ մասնակիցներ դեռ ուսանողության շրջանից եւ հետագա զինվորական ծառայության ողջ ընթացքում արվեստի աշխարհը երբեք էլ խորտ չի եղել նրա սրտին միշտ էլ ցանկություն կար, ուղղակի ժամանակ եւ հնարավորություն չկար։ Հիմա ունեմ այդ ժամանակը եւ արժեքով զբաղվում եմ։ Ցուցահանդեսին ներկա էր եւ շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ նաեւ գեղանկարչուհի Լիաննա Քոչարյանը, ով նույնպես երկար տարիներ ծառայել է Արցախի պաշտպանության բանակում։ Իմ հարցին թե ինչպես է համադրվում արվեստի աշխարհը մինչև ուղնուցուցը զինվորական մարդու մեջ, հայտնի նկարչուհին պատասխանեց. Մարդը զինվորական կյանքից քայլ է արել մի հատ ուրիշ դուր է բացել իր համար եւ այնտեղ կայացել է։ Եթե նա տիրապետել է զինվորական արվեստին, նա մեծ հեշտությամբ տիրապետել է արվեստի աշխարհին։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Սողոմոնյանի մասնագիտական կրթություն ունենալուն, ապա Լիանա Քոչարյանի համոզմամբ Մեծ արվեստ ստեղծող մարդը չէ, բայց գեղեցիկ արվեստ է ստեղծել նա։ Ոչ պրոֆեսիոնալ լինելով նա ստեղծել է շատ գեղեցիկ աշխարհ։ Ես ողջունում եմ նրա արվեստը։ Հոգու եւ սրտի ողջ հույզերն ու ասելիքը կտավների մեջ ամփոփած արվեստագետը Արմեն Սողոմոնյանը միայն տոնական շնորհավորանքի խոսք հղեց ցուցահանդեսին ներկա բոլոր մայրերին ու քույրերին։ Կուզեմ շնորհավորել մեր մայրերին, մեր աղջիկներին, կանանց, քույրերին այս վաղվա տոնի կապակցությամբ, մայրության եւ գերեզգության։ Եվ մաղթել, որ ապրեն խաղաղ Արցախի նկարիչների միության նախագահ Գեղանկարիչ Հովիկ Գասպարյանն իր ողջունի խոսքում վերհիշելով տարիներ առաջ Արմեն Սողոմոնյանի արտահայտած համեստ կարծիքն իր իսկ մասին, թե ինքն իսկական նկարիչ չէ, ասաց. Այս գործերն արված են մեծ սիրով ու գեղեցիկի խորն ընկալմամբ, ակնհայտ ձիրքով ու հմտությամբ, եւ դա բավական է Արմեն Սողոմոնյանին իսկական նկարիչ համարելու համար։ Ողջունելով նրա առաջին անհատական ցուցահանդեսը, խոստացավ այսուհետ Արմեն Սողոմոնյանին նույնպես մասնակից անել Արցախի նկարիչների միության միջոցառումներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ապրիլի 6-ին եւ լույս 7-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 400 գրակոց։ Շփմագծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 6-ի կեսօրից հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկություն է տարածել, թե իբր Արցախյան ուժերը հակամարտ զորքերի շփման գծում խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը 60 մմ-անոց mm ականանետից արկակոծել են Թարթարի շրջանի Ղափանլի գյուղը, ինչի արդյունքում վնասվել է մասնավոր տնտեսություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմի տարածած տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Ավելին, նույն օրը ժամը 12:40-ի եւ 13:15-ի սահմաններում հակառակորդը Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ 60 մմ-անոց mm ականանետից արձակել է 4 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հակառակորդի ականանետային հարվածներից պաշտպանության բանակը կորուստներ չունի։ Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ապրիլի 5-ին եւ 6-ին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը հյուսիսային եւ կենտրոնական ուղղության մի շարք զորամասերում անցկացրել է արտագնաց առայողական խորհրդակցություններ։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են ինչպես ներզորամասային, այնպես էլ համաբանակային նշանակության հարցեր, համապատասխան պաշտոնատար անձինք բանակի հրամանատարի կողմից ստացել են ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Շփման գծի հարավարևելյան ուղությունում, որտեղ անցած ապրիլին թեժ մարտեր են ընթացել ԼԼԹՊ կոչվող բարձունքի համար, ընթացքի մեջ են առաջնագծի ամրակայման աշխատանքները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ապրիլյան այս օրերին անցած տարի հայկական տեղեկատվական տերույթը հեղեղված էր կորցրած դիրքերի մասին վերլուծություններով, որոնց գերակշիռ մասը ոչ մասնագիտական, սուբյեկտիվ տեսակետներ են։ Ինչպիսին այսօր այս դիրքերի դասավորվածությունը։ Զիջողականության ոչ մի խնդիր հանրապես չկա, թե ինժեներական կառավարվածության, թե ամրաշինական կառույցների ընդհանրապես զիջողականություն չկա, նույն բարձրության վրա է Կապիտան Իշխան Գրիգորյանի հետ մենք խոսում ենք Լելեթեփեի հանդիպակաց պաշտպանական դիրքերում, որ կառուցվել է անցած տարի ապրիլից հետո։ Կոնկրետ թվերով ներկայացնելու դեպքում կստացվի այսպես. Լելեթեփեն 271 մետր բարձրության վրա է, իսկ հանդիպակաց մեր բարձունքը 265 երկու դիրքերի միջև հեռավորությունը 970 մետր է։ Լելեթեփեի հարևանությամբ եւս մի քանի դիրքեր, որ մնացել են ճշնամու վերահսկողության տակ, նույն գծով բոլորը միասին Լելեթեփեի հետ մեկտեղ կազմում են 1200 մետր։ Ցավով պետք է նշել նաև, որ նույն բարձունքի համար այեղ մարտեր են ընթացել, շտամին գործի էր դրել մեծ թվով զորամիավորումներ համալրված հատուկ նշանակության ջոկատայիններով տեխնիկա ու սպառազինություն։ Քանի ժամ է տևել կոնկրետ այդ դիրքի համար մարտը։ Մոտ 4-ին 10 պակասից մինչև ժամը 7-ը այդ դիրքը լը կռիվա տվել։ Արդեն 7-ից 7-ից կեսի սահմաններում այդ դիրքից բոլորը արդեն էլ չեն եղել։ Որոնք իհարկե այդ նույն ազնակազմը մնացել է մինչև վերջի, փամփուշտը կռվել է ու մնացել են այդ դիրքում ու հերոսացել են։ Տղաները սկզբում մտածել են, որ ճշնամու հերթական դիվերսիոն փորձն է, դիմադրել ու ճաշել են ճշնամուն հույս պահելով, որ կողքի դիրքից օգնության կգան։ Չկասկածելով, սակայն, որ կողքի դիրքում նույնպես մարտեր են ընթանում այս ինչ դիրքեր, որ այս գործողությունների ընթացքում գրավել է, առաջինը դա եղել է անհավասարազոր մարտի պատճառով մեծ ուժեր ու տեխնիկա է այս հատվածում գործողություններ են իրականացրել մեր դիրքի ազնագազմի դեմ, որոնք որ այդ ամենից ելնելով դիրքը չի կարողացել պահվել ու զիջումներ են գնացել։ Դիրքերը հնարավոր է ազատագրել, սրանում համոզված են թե շարքային զինծառայողները թե սպաները, սակայն առանց զոհերի դա անհնարին կլինի։ Իսկ կորուստներ գրել մի բարձունքի համար, որն ըստեյության ոչ մի առավելություն չի տվել ճշնամուն, իմաստ չունի։ Եթե բարձ նկարագրենք իրավիճակը, ապա ստացվում է այսպես. լելեթեփեն գրավելով ճշտամին ընդամենը բարելավել է իր դիրքային դասավորվածությունը ստորոտից բարձրանալով բարձունքներ։ Իսկ հարևանությամբ գտնվող Ջոջուկ Մաջալնի գյուղը, ինչպես միջև 2016 թվականի ապրիլը, այնպես էլ հիմա գտնվում է հայ զինվորի թիրախում։ Մենու ժամանակ նշենք, որ նույն տարածքում մենք ճունենք բնակավայր, որի համար Լելեթեփեում ճշնամու հաստատվելը կարող էր վտանգավոր լինել։ Պետք է նաև նշել, որ այսօր տարածքում կառուցվում է այնպիսի դիրք, որը գերեշխելու է ԼԼԹՊ-ին, սակայն կապիտան անվտանգությունից ելնելով ընդհանրական է խոսում դրա մասին։ Հավաստիացնում են նաև, որ անցած տարվա ապրիլից հետո դիրքերում կատարված աշխատանքները կտրուկ բարձրացրել են զինվորի անվտանգության երաշխիքը ապրիլյան գործողություններից հետո կատարված ինժեներականները լավ եւ գերազանց վիճակում են ազնակազմը դիրապետում է հակառակորդի ամեն մի գործողությանը եւ ընդհանրապես ոչ մի զիջողականություն չկա տվյալ հատվածում։ Ընդհանուր կառավարվածությունը կոնկրետ զինվորի անվտանգության համար ամեն ինչ արված է, թե հակառակորդին ճնշելու, թե հակառակորդի մատույցները դիտարկելու համար։ Բելալալայան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր ԱՄՆ-ում դեմոկրատներն ու հանրապետականները միշտ ус-ուսի տված պատրաստ են կանգնել իրենց ընկեր եւ դաշնակից Հայաստանի կողքին։ Այս մասին կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության հիշատակին նվիրված երեկոյի ընթացքում նշել է սենատոր Էդ Մարկին։ Ճշմարտությունն ասելու համար միշտ հարմար ժամանակ է։ Չնայած հանրապետականների եւ դեմոկրատների միջև բազմաթիվ հակասություններին, կա մեկ հարց, որի շուրջ իրենք միասնական են, ասել են նա։ Կոնգրեսի ստորին ներկայացուցիչների պալատ հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքի նախագիծ ներկայացրած կոնգրեսական Դեյվ Թրոթը հույս հայտնեց, որ ոչ միայն կոնգրեսը կընդունի իր օրենքի նախագիծը, այլև նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով Թրամփը ավանդական քաղաքական գործիչ չէ ու հայտարարությամբ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հույս ունեմ նախագահ Թրամփը ճիշտ քայլ կկատարի եւ 102 տարի առաջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն կանվանի։ Հայոց ցեղասպանության ողջեկոչմանը, դատապարտմանը եւ կանխմանը նվիրված ամսվա շրջանակում Կանադայի ժառանգության նախարար Մելանի Ջոլին հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. 2015-ին համայնքների պալատը պատմական բանաձև է ընդունել ապրիլը ճանաչելով ցեղասպանության հիշատակության դատապարտման եւ կանխարգելման ամիս։ Կանադան ազդեցություն է կրել տարբեր ցեղասպանություններից, որոնց թվում են Հոլոքոստը, Ռուանդայի ցեղասպանությունը, Գոլոդոմորը, հայոց ցեղասպանությունը եւ Սրեբրենիցայի կոտորածը։ Նորպես Կանադայի ժառանգության նախարար ես հրախուսում եմ կանադացիներին ողջեկոչել նրանց հիշատակը, ովքեր տարապել են եւ զոհվել են ցեղասպանության ժամանակ։ Մարզասերների համար շարունակվում է ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մինչև 75 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանը ներկայացնող Սոնա Պողոսյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ։ 18-ամյա մարզուհին հրում վարժությունում բարձրացրել է 126 կիլոգրամ, իսկ փոկում վարժությունում 101 կիլոգրամ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։